Die Heere sê, in door die tijd zal mensen die benen van die konings van Hilda uit hulle grafte uithaal, en ook die benen van die koningse ambtenaren, en die benen van die priesters en die profete en die mensen wat in Jerusalem woon. Die mensen zal die benen ooral gooi, ooral waar die zon en die maan en al die sterren skyn. Die zon en die maan en die sterren was hulle goede, hulle was lief vir door die goede en hulle die goede gediend. Hulle het vir die goede gevra om hulle te helpen en hulle het voor die goede gebuig. Niemand zal die bene bij mekaar maak en begrawe nie, die bene sal soos mis op die grond wees. Partij van hierdie slechte mensen wat ek na ander plekke gejaag het, leven nog, maar hulle sal wens hulle is ook dood. Dit sê die Heere wat oor alles regeer, die Heere het gesê, Jeremia, je moet vir die mensen van Jerusalem sê, die Heere sê, wanneer mensen geval het, dan staan hulle weer op, wanneer hulle van het pad afgeloop het, dan draai hulle om en kom weer terug. Hoe kom hulle nou hier die mense van Jerusalem aan om van die rechte pad af te loop? Hulle hou aan om afgoede te dien wat niks beteken nie, hulle wil niet terugkom na my toe nie. Ek het goed geluister wat, wat hier die mense sê, hulle sê nie wat hulle moet sê nie, niemand is jammer oor die verkeerde dingen wat hij doen nie, niemand sê, wat het ek gedoen, nie. Elkeen loop op zijn eie verkeerde pad, soos een paard wat reguit voer en toe hardloop na oorlog toe. Die oevaar, die duiven, die swalkies en die kraanvols weet wanneer om terug te komen en wanneer om te gaan, maar mijn volk weet niet wat ik wil hee, hulle moet doen nie. Hulle sê hulle het wijsheid en hulle weet wat ik wil hee, maar die mensen wat moet schrijven wat ik wil hee, het liens geskryf. Die mensen wat denk hulle het wijsheid, bly nou stil, hulle weet niet wat hulle moet sê nie. Dit is omdat hulle nie geluister het maar wat ek sê nie, en daarom het hulle ook nie wijsheid nie. Omdat dit so is, zal ik hulle vrouwen voor ander mensen gee en zal ik ander mensen brengen om hulle grond te vat, want allemaal, klein en groot, wil rijk word van ander mensen se goed, en die profete en priesters bedreig my volk. Hulle denk alles zal makkelijk regkom as hulle sê, daar sal vrede wees, daar sal vrede wees, maar daar is niet vrede niet. Hulle het slechte dingen gedaan wat ik haat, maar hulle het niet skaam geword nie, hulle is niet jammer nie. Daarom sal hulle ook sterf in die oorlog, ek sal hulle straf, en hulle sal sterf. Dit het die Heere gesê, hulle het nie gedoen wat hulle moet doen nie, hulle was soos die neetstokke en vye bome wat niet drijven en vye gehad het toe ek dit wou pluk nie, en die blare het verlep. Daarom zal ik hulle vir ander mense gee om weg te vat. Dit het die Heere gesê, Die mensen van Juda zal voor mekaar zeggen: We kom sit ons. Kom ons gaan naar die steden wat sterk mieren heet, kom ons gaan sterf daar, want ons God die Heere wil ons laat sterf. Hij wil hy ons met water drink wat giftig is, want ons het zonde gedoen teen om. Hulle sal wacht vir vrede, maar daar sal niks gebeur wat goed is nie, hulle sal wacht dat het weer goed moet gaan, maar hulle sal nog banner word. Die vijanden kom al klaar bij die stad dan voorbij hulle perde snork en runnik, en allemaal in die land bewe. Hulle sal kom en alles verwoes, die land en die planten, die steden en die mensen wat daar woon. Ja, ek stier nou die vijanden tussen jullie in, hulle sal jullie bijt soos slange, en niemand zal hulle kan stop nie. Ek, Jeremia, word bekommerd en ziek, want ek oor my mense kla in een ver land. Hulle vraag, is die Heere nie meer in Sion nie? Woon die koning nie meer daar nie? Maar die Heere vraag, welkom maak hulle my kwaad met hulle beelde, met ander volkes goede wat niks beteken nie. Hulle sal in daar die verlaan sê, die somer in die tijd om koring af te snijden is voorbij, maar die Heere het ons nog niet gereed nie. Die vijande sal my mense baie zwaar laat kry, en daarom kry ek nou ook zwaar. Ek hou in treer omdat hulle gaan sterf, ek word baie bang. Daar is balsem in die land geleerd, en daar is dokters, waarom my mense het nie gezond geword nie.